Toe David uit en afgeleef was, het hy sy seen Salomo koning oor Israël gemaakt. En hy het al die vorsten van Israël en die priesters en die leviete bij mekaar laat kom. En die leviete is getal, van 30 jaar uit en daarboe, en hulle getal was, hoof vir hoof, 38.000 man. Van hulle moet 24.000 toesig hou oor die werk in die huis van die Heere en 6.000 opzichters en rechters wees, en 4000 poortwachters en 4000 lofzangers tot eer van die Heere met die instrumenten wat ik, het David gesê, gemaakt het om lof te sing. En David het hulle verdeel in afdelings volgens de seens van Levi, Gerson, Kaat en Merari. Van die Gersoniete, Laadan en Semie, die seens van Laadan was, die Hoofjehiel en Sietam en Joel, drie, die seens van Semie was, Salomit en Ashiel en Haran, drie, dit was die familiehoofde van Lodan. In die seens van Semi was, Jaad, Sina en Jees en Beria, dit was die vier seens van Semi. In Jaad was die hoof, en Sisa die tweede, maar Jees en Beria het nie baie kinders gehad nie, so dat hulle same familie, een klas gevorm het. Die seens van Kaat was, Amram, Jeshar, Hebron en Isiel, vier. Die seens van Amram was Aaron en Moses, En Aaron is afgezonder om die hoogheilige dinge te heilig, hij en sy seens, tot in eeuwigheid, om offer ook te laat opgaan voor die aangezicht van die Heere, om om te dien en om in zijn naam tot in eeuwigheid te zien. En wat Mooses, die man van God, betref, sy seens is bij die stam van Levi gereken. Die seens van Mooses was Gersom en Eliezer, die seens van Gersom, Sibiel, die hoofd. En die seens van Eliezer was Rehabio, die hoof, en Eliezer het nie ander seens gehad nie, maar die seens van Rehabio het buitengewoon vermeerder, die seens van Jeshar, Salomit, die hoof, die seens van Hebron, Jerea, die hoof, Amaria, die tweede, Jaasheel, die derde, en Jekamiam, die vierde, die seens van Isiel, Mecha, die hoof, en Jesia, die tweede, die seens van Merari, Magli en Misi, die seens van Magli, Eleazar en Kis. En Eleazar het gesterwe en geen seens gehad nie, net dochters, en die seens van Kis, hulle verwante, het hulle geneem. Die seens van Misi was Magli en Eder en Jeremut, drie. Dit was de seens van Levi volgens hulle families, die familiehoofde, soos hulle getal is volgens die getalname, hoof vir hoof, wat die dienstwerk in die huis van die Heere gedoen het, van twintig jaar uit en daarboer. Want David het gesê, die Heere, die God van Israël, het aan sy volk rus gegee, en hij woon in Jerusalem tot in eeuwigheid, so hoef die leviete dan ook niet meer die tabernakel en al sy voorwerpen voor sy dienst te dra nie. Want volgens die laatste woorden van David was dit die telling van die kinders van Levi, van twintig jaar uit en daarboer. Maar hulle plek was langs die seens van Aaron vir die diens in die huis van die Heere, as opzichters oor die voorhoeve en oor die kamers en oor die reiniging van al die heilige dingen en oor die dienstwerk in die huis van God, en vir die toonbrode en vir die fijn meel van die spijsoffer en vir die ongeseerde platkoeken en vir die bakplaat en vir die deur mekaar geroede spijsoffer en vir al die inhoudsmate en lengtemate, en om morgen vir morgen te staan om die Heere te loof en te prijs, en net soos aans, en voor al die offerwerk van die brandoffers aan die Heere op die Sabbate, op die Nieuwe Maane en op die feestdagen, in getal volgens die verordeningen daarvoor, gedierig voor die aangezicht van die Heere. So moes hulle dan die diens waarneem van die tent van samenkomst in die diens van die Heiligdom en die diens tot hulp van die Seens van Aaron, hulle broers, voor die dienstwerk in die huis van die Heere.